Gaur gure finanziaroak eta dira eh, amikuseko eh, herri elkargoa konsei generala, eh, Jeunesse espor egiturak emaiten du hiru mila eta bosteun euro urtian, langilen eta pagatzeko. Hori badugu hiru urten dako, segurgi da. Baina gero konsei generalak bost mila euro emaiten zien, eta aurtengo ez dugu ekoanen, hiru mila eta hiru egun baizik. urte uh, diru publikoa apaltzen nahi da, eta behar dugu guai eh, dirua hatxeman eh, segitzeko gure eh, akzioa, ez bitugu ahal bestalde.